خب بسم الله الرحمن الرحیم درس یازدهم اسم کاده و اخواتها اسم کاده و اخواتش هفتاد ما هي کاده کاده چی هست هفتاد هل توجد افعال تعمل عمل کاده؟ آیا افعال دیگر وجود دارند که عمل کاده رو انجام بدند هفتاد دو ما یشترط فی خبر کاده چی چیزی شرط هست در خبر کاده هفتاد سه كم قسما افعال المقاربة من جهة اقتران خبرها بأن و تجرده منها افعال مقاربه چند قسم هستند از این جهت که خبرشون همراه با ان باشه یا بدون ان باشه از این جهت که خبرش با ان یا بدون ان باشه چند قسم هستند هفتاد چر هل افعال المقاربة جامده او مشتقه آیا افعال مقاربه جامد هستند یا مشتق هستند هفتاد و پنج هل تکون عصا او شکا و اخلولقه تامتا آیا عصا و او شکا و اخلولقه تامه می باشد اینا سوالاتی هست که در این درس پاسخ میده هفتاد میگه کاده فعلون یدخل على و والخبری فیعمل عمل کانه ای انه ای انه يرفع المبتدع ويسمى اسمه و الخبر ويسمى خبره میگه کاده فعلی هست وارد میشه بر مبتدا و خبر عمل کانه رو انجام میده یعنی مبتدا رو مرفوع میکنه و اسمش نامیده میشه و خبر رو منصوب میکنه و خبرش نامیده میشه ماننده کاد الفارس یسقط نزدیک بود اسب سوار بیفتد خب فارسو اسمشه مرفوع هست یسقط خبرشه ولی خبرش جمله فعلی هست جمله چه هست؟ و فعل مزاره هست با فائلش میشند خبره کاده محلن منصوب مثل کانه مثل کان الله عزیزن ها که اسم مرفوع میکرد و خبرو بله این هم اسم مرفوع میکنه و خبرو اسم مرفوع خبر منصوب هستند و یکاد المطر ینزلو نزدیک است که باران ببارد خب یکادو میگیم فعل مقاربه المطرو اسمش مرفوع علامه طرف زمه ینزلو فعل مزاره مرفوع فائلش هوه مستتر فعل مزاره با فائلش میتشند خبره کاده محلن منصوب محلن منصوب 71 يوجد ستة عشر فعلا تعمل عمل کاده و تسمه اخوات کاده وهیه میگه وجود دارد یا یافت می شود 16 تا فعل که عمل کاده رو انجام میدن و نامیده میشند اخوات کاده عبارتند از یک کربه اوشک عصا حرا اخلولق شرع انشأ طفق أقبل علق أخذ جعل هب ابتدأ قام انبره این شانزه تا فعل از اخوات می میباشن همون عمل کاده رو انجام میدن فائده میگه کاده و اخواتها ثلاثت اقسام کاده و اخواتش بر سه قسمند كاد وأخواتش قسمند؟ سه قسم الأول ما يدل علا قرب وقوع الخبر نوع اول اونیه که دلالت بر نزدیک بودن وقوع خبر میکنند یعنی نزدیک است که اون خبر واقع بشه هنوز واقع مانند این که یکاد المطر ینزل نزدیک است که باران بباره دلالت بر نزدیک بودن وقوع خبر بله و ثانی ما يدل على رجاء وقوعه نوع دوم اونیه که دلالت بر امید بر وقوع آن میکند امید بر وقوع آن میکند و هو عصا و حرا و اخلولقه عصا و حرا و مثلا موقعی که بگیم عصا زیدون یذهب یعنی امید است که زید برود امید واقع شدن خبر هست و ثالث ما یدل على الشروع فیه نوع سومونی هست که دلالت بر شروع خبر میکنه یعنی ش... خبر چی شده؟ بله اونا چه هستن؟ و هو شرعه و ما یلیها الى آخر از شرعه بگیر تا آخر یعنی شرعه انشعه طفق اقبل علق اخذ جعل هب ابتدع قام و انبره <coughs> پس ستای اول یعنی کروبه و اوشکه و عصا دلالت بر نزدیک بودن وقوع حراو كاروباو کاده و کاروبا و ئەوشەکە دەلالت بەر نزیک بودن وقوع خبر عصا و حرقه و اخلولقه دلالت بر امیدش و باقی مانده آخری دلالت بر شروع فائده ويقال لمجموع هذه الأفعال أفعال المقاربة بمجموع إن فيلا شو قفتي مشي أفعال مقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض خوب چرا بهشون مقاربه گفته میشه در حالی که اینا سه نمونه بودن میگه از باب تسمیه کل به اسم بعض یعنی بعضی از اینا چون دلالت بر قربه میکنند کل اومدن به همون اسم نامگذاری کردند وگرنه همشون دلالت بر قرب نمیکنند هفتاد دو یشترط فی خبر کاده و اخواتها ان یکون مضارعا میگه شرط هست در خبر کاده و اخواتش که خبر چه باشه؟ فعل مضارع باشه ان یکون مضارعا نحو شرع الشاعر ینشدو شروع کرد شاعر شعر به ها؟ آه؟ خب میبینیم که خبر شرع فعل چه هست؟ مزاره هست شاعر اسمشه یونشدو که فعل مزاره هست با هوایی که مستطره خبره پس خبر ما فعل مزاره هست پس شرط اول این بود شرط بعدی ان یرفع زمیرا یعود الى اسمها شرط بعدیش اینه که زمیری رو این فعل مزاره مرفوع میکنه که به اسم این افعال برمیگرده که به چی برمیگرده؟ مانند کاد البیتو یسقط نزدیک بود خانه سقوط کند خب اینجا البیتو اسمش یسقطو فعل مزاره با فاعلش میشند خبر در یسقطو زمیری مرفوع وجود دارد که به چی برمیگرده؟ که به اسم که همون بیته که به چی برمیگرده؟ به اسمش ان یکون متاخرن انها شرط بعدی در خبر کاده اینه که متاخر باشه چه باشه؟ بله این یعنی قبلش نمیتونه بیاد فائده خب ببین قبل از خود افعال نمیتونه بیاد قبل از خود افعال خبر نمیتونه بیاد فائده غیر انه یجوز ان یتوسط الخبر بینها و بین اسمها میگه اما جایز است که خبر بین فعل مقاربه و بین اسمش قرار بگیره بین خود فعل و بین اسم میتونه قرار بگیره اما قبل از خود فعل نمیتونه قرار بگیره ماننده فتقولو میتونی بگویی کاد یسقط البیت کاد البیت یسقط میتونی خبر رو قبل از اسم بیاری بگی کاد یسقط البیت ما لم یکن مقترنا به ان مادامی که این خبر ما فعل مزاره ما که خبره همراه با ان نباشد فلا يجوز فيه ذلك بله الا اذا اعتبرت تامتا جائز نیست که شما بله ببین میگه جائز است که یسقطو یا همون خبر بین فعل مقاربه و بین اسمش قرار بگیره ولی مادامی که این فعل ما همراه با ان یعنی اگر همراه با ان بود نمیتونه وسط اسم و وسط اسمش فعل و اسمش فعل مقاربه و اسمش قرار بگیره متوجه میشی خب اگر هم اومده بود اون موقع از نوع تامش هست اون موقع دیگه تامه هست اون موقع فعل مقاربه چه هست یعنی اون موقع دیگه اسم و خبر نداره بلکه فائل داره بلکه چه داره؟ نحو اوشک ان یذهب زیدون اینجا ما میبینیم که یذهب روش ان اومده و وسط قرار گرفته خب میگیم اینجا این یذهب اینجا اوشک اینجا تامه هست اینجا چه هست؟ یعنی چی؟ یعنی فائل داره یعنی چی داره؟ چطوری؟ میگیم اوشک فعل مقاربه فعل تامه ان یذهب ان به اضافه در تعویل مصدر چون این فعل مضارع رو تبدیل به مصدر میکنه فاعلش محلن مرفوع زیدون هم فاعل یذهب زیدون هم فاعل چی یذهب دیگه اینجا ما خبری نداریم فتكون عن وما بعدها في تأويل مصدر في تأويل مصدر فاعلا لأوشكه میگه ان و ما بعدش در تعویل مصدر هستن فاعل اوشکه هستن و زید فاعل و زید فائلا لیذهب و هم فائل چی هست؟ یذهب هست هفتاد سه افعال المقاربة من جهة اقتران خبرها بأن و تجرده منها اربعة اقسام میگه افعال مقاربه از جهت همراه بودن این افعال از جهت همراه بودن خبرشون با ان یا بدون ان به چهار دسته تقسیم شد از این جهت که خبر این افعال همراه با ان باشه یا بدون ان باشه به چند دسته تقسیم میشن؟ به چهار دسته الاول نوع اول اون افعالی که یجب اقترانها بها واجب است که خبرشون ان داشته باشه اون افعالی که واجب است خبرشون چی داشته باشه و هو و اون افعال چی هستن حرا و اخلولقه در حرا و اخلولقه واجب است که خبرشون همراه با چه باشه؟ ان باشه الثانی یجب تجرده منها واجب است مجرد بودن این فعل از ان یعنی واجب است که همراه با ان نباشد اونا کدوم دسته هستن و هو شرعه و اخواتها شرعه و اخواتها شرعه و چی؟ یعنی همون افعالی که دلالت بر شروع میکردن بله الثالث يغلب اقترانها بها نوع سوم اون فعلهایی هستند که همراه بودن خبرشون با ان غالب است چی است؟ غالب است اینا چی هستند؟ عصا و شکه یعنی میشه با ان نیاورد مال اینا رو ولی غالبا با چی هستند؟ با ان الرابع یغلب تجرده منها <clears throat> نوع چهارم اونایی هستند که تجردشون از ان غالبه تجرد شون از انتیه یعنی همراه با ان نیستن بله هفتاد و چار افعال المقاربت کلها جامدتون الا کاده و اوشکه افعال مقاربه همشون جامدن یعنی مزاره دیگه ندارند امر ندارند پس میگه افعال مقاربه همشون جامد هستن جز کاده و اوشکه جز چی؟ کاده و اوشکه فانه یشتق منهما مضارعون چون از اینا مزاره مشتق میشه نحو ماننده یکاد البرق یخطف ابصارهم یکادو مضارع کاده هست مضارع چه هست بله خب یکادو فعل مقاربه هست البرق اسمش یختفو فعل با فاعلش خبر یکادو محل منصوب <coughs> یوشکو الطالب ان ینجز علومه نزدیک است که طالب انجاز کند عملی کند علومش رو خب اینجا هم میبینیم که اوشکه مزاره داره چه داره؟ پس کاده و اوشکه جامد نیستن بقیه چه هستن؟ جامد هستن فواید قد یستعملو لهما اسم فاعل میگه گاهی موقع برای این دو فعل یعنی کاده و اوشکه اسم فاعل هم دارن اسم فاعل هم استعمال میشه مال کاده میشه کاید چون کاده عجوفه این در صرف میاد اوشکه هم اسم فاعلش میشه چی؟ اوشکه یوشک و موشک بله چون اسم فاعل در سلاسی مزید از اسم از فعل مضارع درست میشه علامت مزاره رو برمیداریم میمه زمه دار میاریم یوشکو که میشه موشک دو کل ما يشتق من افعال شروعی لا يعد من افعال المقاربتی بل تكون تاما كباقي الأفعال المتعدية واللازمة نحو رأيت كاتبا ينشئ كلاما و في فی عمله اینجا یه نقطه رو البته میگه میگه هر آنچه که مشتق میشه از افعال شروع میگه دیگه از افعال مقارب شمرده نمیشه از افعال مقارب شمرده نمیشه, بلکه مثل بقیه افعال متعدی و لازم تامه هست ببین اونجا گفت که افعال مقاربه همشون جامد هستند یعنی فقط ماضی دارند جز کادا و اوشکه اگر شما جایی برای اینا مزارعی دیدی پس بدون که دیگه تامه هست دیگه مقاربه نیست بله مانند دید رأیت کاتبا کاتبن کلاما و یشرعو فی عمله دیدم نویسنده رو که شروع میکند کلامی را و شروع شروع میکند در و شروع میکند کارش را در کارش خب اینجا ینشئو و یشرعو میبینیم که مضارع انشعه و شرعه هستند ولی دیگه اینا تامه هستند اینا دیگه چه هستن؟ دیگه از افعال مقاربه حساب نمیشن دیگه اسم خبر ندارن هفتاد و پنج تكون عسى أو شكوى لقد تامة متى أسندت إلى المصدر المسبوك من أن والفعل وهو الوجه الأفصح والأشهر في الاستعمال نحو عسى أن يعود الرسول بله. میگه اصا اوشکه و اخلولقه تامه بی باشند هرگاه مسند شود به فعلی به مصدری که مسبوک هست از ان و فعل مصدری که از, چه چیزی ساخته شده ترکیب شده از ان و فعل و وجه افصح و اشهرش در استعمال هم همینه مانند عصا ان یعود الرسوله عصا ان یعود الرسولو اینجا عصا تامه هست اینجا چی هست؟ امید است بازگشت رسول امید است بر رسول بازگردد خب اینجا عصا فعل فعل هست فعل تامه هست ان یعود نه ان یعود ان به اضافه یعوده فائل عصا هست الرسول فائل یعود هست دیگه اینجا اسم و خبر نداره تامه هست فوائد متى ولي الفعل الذي بعد أن ظاهر يصح رفعه به جاز أن تكون هذه الأفعال ناقصة فيكون ما بعد الفعل الذي يلي أن مرفوعا بعصا اسما لها وأن والفعل في موضع نصب عصا متقدما على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله زمير يعود على اسم عصى وعلى هذا الوجه يجب أن تقول عسى أن يرحل أخواك وعسى أن يعودن أخواتك ما لم يكن مانعا نحو عسى أن يضرب زيد عمرا فلا يجوز أن يكون زيد اسما لعسى لئلا يلزم الفصل به وهو أجنبي بين صلة أن ومعمولها میگه هرگاه که متولی الفعل الذي بعد ان متولی الفعل الذي بعد ان ظاهر میگه هرگاه بعد از اون فعلی که همراه با ان هست هرگاه بعد از اون فعلی که همراه با چی هست ان هست اسم ظاهری اومده بود بعد از اون فعلی که همراه با ان هست اسم چی آمده بود؟ ظاهری آمده بود یسح رفعه بی یسح رفعه بی جاز ان تكون هذه الافعال ناقصه جاز ان یکون هذه الافعال چی؟ خب اینجا یک کمی جمله چنین هست ببین متى ولی الفعل الفعله متى ولی الفعل الذي بعد ان ظاهرون فاعل ولي ظاهرون هست الفعل منصوبه هرگاه بیاید بعد از فعلی که همراه با انه هرگاه که بیاد با اون فعلی که همراه با چیه با انه یک اسم ظاهری یک اسم چی؟ صحیح هست مرفوع شدنش به وسیله همون فعل مقاربه و جائز است که این فعل ها فعل چی باشه؟ ناقصه باشه نه این فعل فعل چی باشه؟ ناقص باشه یعنی تامه نباشه خب اون موقع ما بعد فعل آه ما بعد اون فعل مقاربه اون فعلی که با ان اومده فيكون ما بعد الفعل الذي يلي ان مرفوعا بعصا اسما لها اون اسمی که به شکل مرفوع بعد از اون فعل همراه با ان اومده اون اسم مرفوعی که بعد از فعلی که همراه با انس اومده است اون اسم مرفوع جایز است که اسم چی باشه اسم عصا باشه اسم عصا باشه عصا ان در الرسوله این بحثو داره میکنه این بحثو داره چیکار میکنه میگه هرگاه اومد بعد از فعلی که بعد از ان است هرگاه اومد بعد از فعلی که بعد از چی است اسم ظاهری صحیح است رفع بشه به وسیله همون فعل مثل عصا ان یعود الرسولو اینجا میگیم الرسولو مرفوع به وسیله ان یعوده به وسیله چی؟ جاز ان تكون هذه الافعال ناقصه و همچنین جایزه که این فعل چی حساب بشه؟ عصا ناقصه حساب بشه ما بعد الفعل الذي يلي ان مرفوعا به اسم الله و این اسمی که مرفوع هست و این اسمی که چه هست اینو اسم عصا حساب کنیم ببین جایز است که ما عصا ان یعود الرسولو بگیم الرسولو مرفوع به یعوده هست و جایزه که عصا رو ناقص حساب کنیم وبقول إن اسم مرفوع بوسيلة اسم أساي اسم چيه؟ اسم أساي بله خب وأن والفعل في موضع نصب عصا وإن أن وإن فعل وإن أن وإن فعل چه؟ محلا منصوب هستند محلا منصوب هستند خبر عصا هستند و قبل از اسمش اومدند به این شکل عسى ان یعود الرسول ان یعود این ان با این فعل در محلن در موضع نصب هستن به وسیله اصا چون خبرش هستن و قبل از اسمش که الرسول هست اومده باشن این داره این اعراب و توضیح میده متوجه شدی پس اینجا گفته بود اصا ان یعود الرسول ما میتونیم بگیم اصا فعل تامه هست ان یعوده ان با یعوده میشن مصدر در تعویل مصدر میشن اسم فائل اسا الرسول فائل یعوده این یک مسئله اعراب دیگرش اینه که بگیم نه ان یعوده خبرش هست مقدم هست الرسول اسمش هست و در آخر اومده اسمش هست در آخر اومده متوجه شده این مسئله رو خب والفعل الذي بعد ان فاعله زمیر یعود على اسم عصا و فعلی که بعد از ان هست فائلش زمیری هست که بر در این, حالت دوم زمیری هست که به بر برمیگردد؟ به اسم عصا فعل ان یعوده فا به اسم عصا فائلش سلام علیکم و رحمت الله فائل ان یعوده فائلش به چی برمیگرده؟ به اسم بر برمیگرده و على هذا الوجه يجب ان تقول بر این وجهی که الان توضیحش داد یعنی اینجوری اگر بخوایم ترکیبش کنیم چون ما میتونستیم مثل اول هم چیکارش کنیم ترکیب یعنی میتونستیم اثر رو ناقص بگیریم میتونستیم ناقصش نگیریم اگر ناقصش گرفتیم میگه طبق این وجه واجب است که بگوییم اسا ان یرحلا اخواک اسا ان یرحلا اخواک بله چرا یرحلا زمیر داره چون به اسم اصا برمیگرده و اسم اصا هم مصنعه چیه؟ و اصا این یعودن اخواتک اینجا هم یعودنا جمع زمیر جمع داره به خاطر اینکه به اسم اصا که اخواتک باشه برمیگرده مؤنثه میگه مادامی که مانعی نباشه مانند اصا این یضرب زیدون امرن مانند اصا ان یضرب زیدون امران اینجا جایز نیست چون اینجا مانع وجود داره اینجا چی وجود داره؟ اینجا ما اونجا ببین اونجا ما دو اعراب میتونستیم بهش بدیم دو وجه ولی اگر مانع وجود داشت دیگه دو وجه دو وجه جایز نیست فقط یک وجهش جایزه اصلا اینجا ضریب زیدون امرن در این حالت ما میگیم اصا فعل ناقص فعل تامه ان یضربه فائلش محلن مرفوع زیدون فائل ان یضربه است یضربه است امرن هم مفعول بیه. دیگه اینجا نمیتونیم ما زیدون رو اسم عصا حساب کنیم چون اینجا مانع وجود داره مانش چیه؟ مانش اینه که اگر بین ان بین چی؟ بین ان و معمولش بین ان و چی؟ معموله. معمولش اینجا فاصله میاد چی میاد؟ فاصله. فاصله میاد به این خاطر اینجا باید به این شکل ترکیبش کنیم اصا فعل تامه ان یضربه فائلش محلن مرفوع زیدون فائل یضربه امرا مفعوله بهی اینجا دیگه نمیتونیم زیدون رو بگیم اسم اصا اسم در حالی که در اون مثال قبلی ما میتونستیم يعني در عصا ان يعود الرسول در رسول دو اعراب بش بديم <coughs> ومتى تقدم على عصا و اسم جاز اسنادها الى زميره و جاز من, الزم... من الزمير حند عست ان تقوم وال والإخوان والأخوان والأخوان عسايا والأخواني عسايا أن يقوما والنساء عسينا أن يقمنا أو هند عسى أن تقوما والأخوان عسى أن يقوما والنساء عسى أن يقومنا میگه هرگاه مقدم شد بر عصا مقدم شد بر چی؟ بر عصا و, اخ... و اختیها و دو خواهرش بر اساو چی؟ بله کجا رفتند اونا؟ بله بله اصاو و اخلولقه اصاو اوشکاو چی؟ اخلولقه بر این ستا میگه هرگاه مقدم شد بر اصا و اختیها ها یعنی دو خواهرش اسمی هرگاه مقدم شد بر اینا چی؟ اسمی جاز اسنادوها الى زمیری جائز است اسناد این فعل به چی؟ به زمیرش و جاز تجریدوها من الزمیر و جائز است که اینها از زمیر چی باشند؟ زمیر نداشته باشند تجرید از؟ زمیر داشته باشند مانند هندون عصد انتقومه اینجا دیگه اسد مسند به زمیر هست به هیه هست که به هند برمیگرده به چی برمیگرده؟ بله الاخوان عصایا اینجا هم مسند به زمیر الفه النساء عسینه اینجا عسینه هم مسند به زمیر نونه هندون اسا ان تقوم بله اینجا نه اینجا مسند به زمیر نیست اینجا تجرید از زمیر اینجا زمیر نداره هندون اسا ان تقوم الأخوان عسى أن يقوما إن جاهم زمير نادر النساء عسى أن يقومنا إن جاهم زمير نادر واعلم أنه متى اتصل بعسى زمير الرفع البارز جاز فيها فتح السين وكسرها ببين ببین یه نقطه دیگه میگه میگه بدان هرگاه متصل شد به عصا هرگاه متصل شد به چی؟ به عصا زمیر رفع بارز مانند عصای تا ته زمیر رفع بارزه ته تما تمتی توما تون اینا زمیرهای مرفوعی هستن که بارز هستند دیده میشن خب میگه هرگاه زمیر الف در عسیا در ها میگه هرگاه متصل شد به عصا زمیر رفع بارز جایز است که سین رو فتحه داد مثل عصیت سینو میشه چی داد؟ فتحه داد و کسرها جاز فیها فتح و سینی و کسرها جایز از سین و فتحه بدیم و جایز از چیش بدیم کسره فتحه مانند عصیتو کسره مانند عصیتو عصیت عصیتا عصینا عصینا الى آخر میشه سین و فتحه داد و میشه چیش داد کسرش داد دو متا اتصل به عصا زمیر نسبی هرگاه متصل شد به عصا زمیر نسب زمیر چی؟ زمیر نسب که کما کم کی کما کنه اینا رو مگن زمار منصوبی هو هو هما هم ها هما هنه که کما کم کی کما کنه یونا اینا رو میگن زمایر منصوبی میگه هرگاه متصل شد به عصا زمیر نصب مانند عصاکه و عصاهو عصاکه و عصاهو بقیت على عملها من رفع الاسم و نصب الخبر میگه باقی میمونه بر عمل خودش به چه شکل اسم مرفوع میکنه و خبر رو چکار میکنه چون عمل عصا دیگه همینه اسم مرفوع میکنه و خبر رو منصوب الا مگر ان زمیر نسب یجعل نائبا ان زمیر رفع اینجا دیگه خود خب ما میگیم این زمیر منصوبیه در حالی که اسا اسمشو مرفوع میکنه و این زمیر زمیر منصوبیه چطوری میشه زمیر منصوبی رو سر جای کلمه‌ای که مرفوع باشه آورد میگه در این حالت زمیر نسب نائب از زمیر رفع قرار داده میشه اسمش آ ولی سر جای زمیر رفع سر جای زمیر چی؟ در اصل ما میگفتیم خب زمیر اگر ما زمیر رف بیاریم دیگه نمیتونیم زمیر رف متصله دیگه نه آه؟ بله اگر زمیر رف بیاریم اساکه چی میشه اسیتا میشه چی اسایتا بله میگه هرگاه متصل شد به اسا زمیر نصب مانند اساکا و اساهو باقی میمونه بر اون عملش از مرفوع کردن اسم و منصوب کردن خبر با این فرق که یا مگر اینکه زمیر نصب قرار داده میشه نائب از زمیر رفع و علی ذلك قول شاعر طبق همین است قول شاعر نظرنا الخيل مقبلة فقلنا عصاهم ثائرین بمن اصیبه ببین عصاهم ثائرینه عصاهم اینجا هم اسم عصا هست ثائرین چش هست خبرش و اینجا اومده هم که زمیر منصوبیه سر جای زمیر چه آورده؟ مرفوعی چون اگر ما زمیر مرفوعی رو بیاریم عصا عصا یا عصا میشه چی؟ عصا